боби савум вақте расид ки марде бо номи яҳьёи таъмиддиҳанда ба биёбони яҳудия рафта мардумро насиҳат карда мегуфт тавба кунед ва аз гуноҳҳоятон даст кашед чунки подшоҳии худо наздик аст яҳьё ҳамонест ки ишаъё пайғамбар дар борааш гуфта буд касе дар биёбон фарьёд зада мегӯяд барои худованд роҳ тайёр кунед آن را راست نمایید. یحیی در تن لباسی از پشم شطور و کمربند چرمی داشت، خوراکش باشد ملخ و اصلی صحرایی بود. مردم از شهر یروسلیم و از سراسر یهودیه و از تمام گرد و اطراف دریای اردن به نزد یحیی می آمدند. آنها به گناه های خود اقرار می شدند، و یحیی آنها را در دریای اردن تعمید میداد. اینچنین بسیار آدمان گروه های دینی فریسیان و صدقیان برای تعمید یافتن نزد یحیی آمدند. یحیی آمده استادن آنها را دیده به آنها گفت ای ماران مکار کی به شما گفت که از جزای در پیش استاده خدا گریخته می توانید؟ ҳатто фикр накунед ки ба сабаби аз насли иброҳим буданатон ҷазо намебинед зеро ба шумо мегӯям ки худо аз ҳамин сангҳо барои иброҳим насл ба вуҷуд оварда метавонад пас чун дарахти мевадоре ки меваи хуб медиҳад дар амал нишон диҳед ки ҳақиқатан тавба кардаед теша алакай бар решаи дарахтон гузошта шудааст ва ҳар дарахте ки меваи хуб намеоварад бурида ба оташ партофта мешавад ман шуморо бо об таъмид медиҳам ҳамчун шаҳодати он ки шумо тавба кардаед аммо касе ки баъд аз ман меояд шуморо бо рӯҳи муқаддас ва бо оташ таъмид хоҳад дод ӯ аз ман басо тавонотар аст ман ҳатто лоиқи он нестам ки ба кафши вай патак шавам дар дасти ӯ бел барои бод кардани гандум тайёр аст او خیرمنش را تازه کرده گندمی خود را به انبار جمع خواهد کرد ولی قهر را در آتش خاموش نشونده می سوزاند. در این وقت عیسی از ولایت جلیل نزد دریای اردون آمد تا که از یحیی تعمید بگیرد لیکن یحیی او را از این کار باز داشتنی شده گفت عیسی این من باید از تو تعمید بگیرم تو باشی نزدی من آمدی ایسا به وی جواب داد بگذار حالا این کار را کنیم چون که از روی خواست خدا این کاری درست است آنگاه یحیی راضی شد همین که عیسی تعمید یافته از آب برآمد در حال آسمان کشاده شد و او روح خدا را دید که مثل کبوتر به پایان فرامده در بالای او قرار گرفت سپس از آسمان ندای آمد ин писари азизи ман аст ва ман аз ӯ хеле хушнудам